Nas i pitanje šehu Jusufu za večerašnju emisiju, inšallah, kakav je stav Kur'ana i sunneta po pitanju učenja Kur'ana na vodu i pijenja te vode. Džezakumullah, hajr. Kada je u pitanju učenja Kur'ana nad vodom i trošenje te vode, to je od onoga što je kod ahlu sunneta utemeljeno i da ima utemeljenje u šerijetu, znači da je ispravno naučiti učenje na vodu da to bude uzrokom preko koga Allah subhanahu wa ta'ala inshallah ta'ala djeluje na džinski svijet koji nekada napada čovjeka. Takva naučena voda, znači da se čovjek sa njom je koristi u abdest, da se umiva, da nanese na prostoriju i slično. Znači, takva voda, inša Allah, Allahovom voljom, Allah subhanahu to je učinio ispravnim uzrokom u liječenju protiv određenih bolesti.